ԼՂ ազգային ժողովի նախագահը բարձր է գնահատել Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի քաղաքական գործունեությունը։ Գյուղատնտեսության պետք է զբաղվեն համապատասխան գիտելիքներ ունեցող անձինք։ Արցախի արտգործնախարարը կարևորել է հայ հեղափոխական դաշնակցության Եվրոպայի հայ դատի կողմից Արցախի շահերի պաշտպանությունը։ Ստեփանակերտում տեղի ունեցել շարմ ընկերության պատրաստած կյանք ու կռի ֆիլմի առաջնախաղը։ Լևոն Գեղամյանը հունահռոմեական ըմբշամարտի վետերանների աշխարհի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 35 անգամ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 Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ղարաբաղ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը սեպտեմբերի 26-ին ընդունել է Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսիայի հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուয়া Ռոժբլուանին եւ նրան ուղեկցող անձանց։ Աշոտ Ղուլյանը բարձր է գնահատել Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի հետևողական քաղաքական գործունեությունը, ինչպես նաև վերջին շրջանում ակտիվ աշխատանքները մշակույթի եւ հումանիտար ոլորտներում։ Իր հերթին Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանը նույնպես ընդգծել է մշակութային կապերի, Արցախում ֆրանսերենի եւ ֆրանսախոսության զարգացման կարեւորությունը, որը լուրջ խթան է երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ու ամրապնման ուղղությամբ։ Ֆրանսիա Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի նախագահը հետաքրքրվել է սահմանում տիրող իրավիճակով։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում մեկնարկած սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացով։ Հանդիպումը շարունակվել է ընդլայնված գազմով Ղարաբաղ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի անդամների մասնակցությամբ։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել համագործակցության ոլորտների եւ բարեկամության շրջանակի առաջիկա ծրագրերի վերաբերյալ։ Նույն օրը SPF-ի բարեգործական կազմակերպության անդամներին եւ Փարիզի ու Ֆրանսիայի Ռոնալդ Շորջանի պատվիրակություններին բարերար Ժակ Մաթոսյանի եւ Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Ֆրանսուଆ Ռոժբլուանի գլխավորությամբ ընդունել է Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա կարևորել է ֆրանսահայերի ու ֆրանսիացի գործիչների մասնակցությունը տարբեր նախագծերում եւ հատկապես շեշտել SPF-ի կազմակերպության էական դերն Արցախի կյանքում։ Կառավարության ղեկավարն իր խոսքում մասնավորապես ասել է. Համոզված եմ, որ ձեր կազմակերպության ծրագրերը շարունակական կլինեն առաջիկայում եւս, ժամանակի ընթացքում ընդգրկելով ավելի շատ ոլորտներ եւ բնակավայրեր։ Իսկ կառավարությունը միշտ պատրաստ է խորը համագործակցության ձեր ծրագրերի կյանքի կոչման ճանապարհին։ Վարչապետն առանձնահատուկ շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանին Արցախի քաղաքական եւ հասարակական կյանքի մեջ ունեցած ակտիվ դերակատարության համար իր հերթին Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանը պատրաստակամություն է հայտնել մշտապես ներկայացնել Արցախի շահերը Ֆրանսիայում հանուն արդարության եւ Արցախի ժողովրդի խաղաղության ու բարեկեցության։ Հանդիպումից հետո կառավարության ղեկավարը Ֆրանսիայից ժամանած հյուրերի հետ միասին մասնակցել է Մարտունու մանկապարտեզի վերակառուցված շենքի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Սեպտեմբերի 26-ին Ֆրանսիա Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի հիմնադիր անդամ Ֆրանսիայի խորհրդարանի անդամ Ֆրանսուଆ Ռոժբլուանին եւ ֆրանսիական Սեն-Շամոն քաղաքի խորհրդի անդամ Էմանուել Մանդոնին ընդունել է նաեւ ԼՂՀ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Հանդիպմանը Ֆրանսուଆ Ռոժբլուանը կիսել է առաջնագծից ստացած իր տպավորությունները եւ վստահեցրել, որ իրենք այսուհետ եւս ամեն ինչ անելու են Արցախի անկախության դե յուրե ամրագրման համար։ Այնուհետև հյուրերի խնդրանքով բանակի հրամանատարն անդրադարձել է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում տիրող ներկայիս իրադրությանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը սեպտեմբերի 26-ին Մարտունիում հրավիրել է խորհրդակցություն շրջանի պատասխանատուների ու համայնքապետերի հետ քննարկելու գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի մշակման հետ կապված հարցեր։ Նա հիմնական գծերով նշել է հայեցակարգի վերաբերյալ իր մտեցումները, առանձին առանձին անդրադառնալով հողագործության, այգեգործության, անասնաբուծության եւ մեղվաբուծության ոլորտներին։ Գործադիր իշխանության ղեկավարի խոսքով գյուղատնտեսությամբ պետք է զբաղվեն համապատասխան գիտելիքներ ունեցող անձինք, քանի որ փորձը ցույց է տվել, որ տարիների ընթացքում ոլորտում կրած վնասները հիմնականում ոչ գրագետ մշակության արդյունք են։ Արայիկ Հարությունյանն ընդգծել է, որ Արցախի տնտեսությունը եւս համաշխարհային տնտեսության ինտեգրացիոն գործընթացի մաս է կազմում եւ տեղական ապրանքն արտահանելու համար պետք է բոլոր առումներով մրցունակ լինի։ Հանդիպումից հետո վարչապետը մի շարք տնտեսվարողների ուղեկցությամբ այցելել է նրանց կողմից արդի միջոցներով մշակվող ծխախոտի դաշտեր ու նռան այգիներ եւ ցանոթացել կատարվող աշխատանքներին։ Սեպտեմբերի 25-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Բելգիա։ Այցի շրջանակներում Կարեն Միրզոյանը սեպտեմբերի 26-ին Բրյուսելում Հայդատի գրասենյակում հանդիպել է ՀՈՒԻԴԱ Եվրոպայի Հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Կասպար Կարապետյանի եւ կառույցի անդամների հետ։ ԼՂ արտաքին գործերի նախարարը գոհնակություն է հայտնել հայկական գազམ་ակերպության հետ արկա համագործակցության բարձր մակարդակի կապակցությամբ, ինչպես նաև կարևորել նրա գործունեությունը ուղղված Եվրոպայում Արցախի շահերի պաշտպանությանը։ Հանդիպան ընթացքում կողմերն անդրադարձ են կատարել երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի, մանրամասն քննարկել հետագա ծրագրերը։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավորներ, Արցախի հանրապետություն Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբի անդամներ Դավիթ Մելքումյանը եւ Հայկ Խանոմյանը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանում տեղի է ունեցել առաջին կուրսեցիների երթման արարողություն։ Միջոցառմանը ԼՂՀ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանը, Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, Արցախի Պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, համասարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, համասարաններ, համասարանականները ծաղիկներ են խոնարել Արցախյան ազատամարտում ԱՌՊՀ զոհված ուսանողների հիշատակը հավերժացնող հուշակարին, որի մոտ էլ անցկացվել է երթման արարողությունը։ Առաջին կուրսեցիներին են հանձնվել ուսանողական տոմսերն ու ստուգարքային գրքույկները։ Միջոցառման վերջում ուսանողները հանդես են եկել պարբեմադրությամբ նվիրված ԼՂ անկախության 25-ամյակին։ Մուրացյանյան օրերի շրջանակներում այսօր Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում տեղի ունեցավ բառը սահմանի վրա գրքի շնորհանդեսը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Արցախցի 46 գրողների արձակ եւ չափածո ստեղծագործություններ ընդգրկած բառը սահմանի վրա գիրքը հրատարակվել է այստեղ Ստեփանակերտի Դիզակ պլյուս Տպագրատանը։ Այն իրականություն է դարձել Հովսեփ եւ Գարոլին Նալբանդյան Մատենաշարի հովանավորության շնորհիվ։ Ամերիկա բնակ Հովսեփ Նալբանդյանի համար գրահրատարակչությունը կյանքի գործ է։ Արցախյան շարժման տարիներին իր հասարակական գործնեությունը սկսած մտավորականն այսօր էլ շարունակում է իր ազգի խնդիրներով ապրել։ Նրա հովանավորությամբ մինչ օրս լույս է տեսել 22 գիրք, 20 23-րդ գրքի շնորհանդեսն այսօր էր։ Սա իսկապես նվիրական գործ է, իր ելույթում նշեց Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը։ Գրժողովուրդը միշտ գրքով է ներկայանում աշխարհին, եւ երևի դա այն աշխարհն է, այն բնակավարն է, որտեղ որ մենք կարող ենք մեր ունեցածը ցույց տալ եւ իսկապես ցույց տալու բան ունենք։ Եվ Ռովշեփ Նալբանյանը այս առումով նվիրյալ է Ես ուզում եմ կապ ստեղծել Հովսեփի մտածողության եւ Մորացանի մտածողության միջեւ։ Ինչու՞, որտեղ երկուսն էլ միաբանության են ձգտում։ Այսինքն անում են այն, ինչի կարիքը մեր ժողովուրդը ունի։ Հովսեփ Նալբանդյանը զբաղվում է ոչ միայն գրքերի տպագրությամբ, այլև հոգում է դրանց տարածման խնդիրը։ Հայ իրականության մեջ ցավով նշեց Մատենագետը, չկան այդ հարցով զբաղվող խոշոր հրատարակչություններ, այդ պատճառով էլ գրական տարբեր ընտանիքների միջև գրեթե կապ չի պաշտպանվում։ Նախոստացավ հոգալ բառը սահմանի վրա գրքի տարածման խնդիրը։ Քիրքերը բարը սահմանի վրա պիտի դարածեն Երևան, Գյումրի, Հոկտեմբերյան, աշտարակ, որտեղ որ իմ քիրքերու շնորհանդեսը գիդլա եւ պիտի ուղարկեն Բերու videoargem Եվրոպա եւ հետս պիտանիմ Ամերիկա։ Այսին բարը սահմանի վրա արդեն ես մոտավորապես 70-80 օրինակ պիտի բաժանեմ։ Ձեր խոսքը, ձեր գործը պիտի ասի դարձել դեր, ձեր մասին չիմացողները պետք է գարտան, որովհետեւ դերակալան որ Արցախի մեջ այսպես լավ քրական ընտանիք մնա, որ ոդկի գահնած, ամուր հիմքերով վրա գահնած կբայկարի մշակույթով երկերը բայրամա։ Ժողովածուն կազմել ու խմբագրել է երիտասարդ բանաստեղծուհի Նարեկացու անվան համալսարանի դաս դասախոս Սոնա Համբարձումյանը։ Նրա խոսքով գրքի վերնագիրը վերծված է Վարդան Հակոբյանի բանաստեղծական տողից։ Գրքում ներգրավեցինք տարբեր սերնդի գրողների, ինչպես նաև սկսնակ ստեղծագործողների, որոնց համար լավագույն միջոց էր ներկայանալու գրական աշխարհին։ Այս գիրքը մեկ գրական տարնիկ դարձավ 46 ստեղծագործող սյուներից, օգնելով որպեսզի Արցախի գրական դաշտը ներկայանա ոչ միայն հայ ընթերցողին, հայ գրականությանը, այլև ամբողջ աշխարհին։ Շնորհանդեսին ելույթ ունեցած գրողները շնորհակալություն հայտնեցին Հովսեփ եւ Կարոլինա Նալբանդյաներին այս նվիրական գործի համար, հետագա համագործ համագործակցության ակնկալիքով։ Ի նշանավորումն երախտագիտության Վարդան Հակոբյանը Հովսեփ Նալբանյանին շնորհեց Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի պատվավոր դոկտորի դիպլոմ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուգլաս Մակլուրեր Երեք Ստեփանակերտի Valex Garden Cinema կինոդահլիճում տեղի ունեցել Երևանի Charm Holding հայկական ընկերության պատրաստած Կյանք ու կռի ֆիլմի առաջնախաղը, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Կյանք ու կռիվ ֆիլմի ռեժիսորն է Մհեր Մկրչյանը, հանրահայտ կինոռեժիսոր Ալբերտ Մկրչյանի որդին։ Ֆիլմի սյուժեն հետևյալն է. հերոսները դպրոցական տարիքից մտերմացած 25 տարեկան 4 ընկերներն են, որոնցից երկուսը մասնակցում են Արցախյան ազատամարտին, իրենց կյանքը վտանգում հանուն հայրենիքի եւ խաղաղության։ 1 ժամ 46 րոպե տևողությամբ գեղարվեստական ֆիլմի հիմնական ասելիքը մարդկային արժեքների, ընկերության, սիրո եւ հայրենասիրության մասին է, որն ավելի էական է այսօր։ Պրոդյուսեր Կարեն Ղազարյանի խոսքով Ֆիլմը նվիրված է անկախության 25-ամյակին Հայաստանի Հանրապետության, ավելի շատ անկախությանը չէ, այնպիսի մի անկախություն է, որը ձեռք է բերվել շատ թանկ գնով, զրկանքների, արյան կյանքերի գնով եւ այդ տարիներին, երբ որ այդ ամենը կատարվել է 90-ականների սկզբին, մենք ընկերներով մի այլ կռվի դաշտում էինք, որը ավելի խոսքի ինտելեկտի կռիվն էր եւ Մոսկվայում բեմ դուրս գալուց կավեն խաղալու ժամանակ մենք մի բան գիտենք, որ մենք իրավունք չունենք պարտվելու այնտեղ Ֆիլմում զուգահեռներ են տարվում պատերազմի եւ սիրո միջև, եւ հենց այդ հակասական զուգահեռումը սկիզբ առնում այն սերը, որն ապրեցնում եւ ուժ է տալիս դժվարին պահերին։ Ֆիլմի հեղինակները ներկայացնում են պատերազմական շրջանի ողբերգությունը։ Ստեղծագործական խումբը կազմված է ֆիլմարտադրության ոլորտի փորձառու պրոֆեսիոնալներից, հավաստիացնում է Կարեն Ղազարյանը։ Միևնույն ժամանակ մեծ հնարավորություն է տրվել հանդես գալու դեռևս քիչ փորձ ունեցող, բայց տաղանդավոր երիտասարդների։ Հայաստանը, որը դժվար օրեր է ապրում եւ մեր տարիքի տղաներ երիտասարդներ սահմանում պատերազմում են մեր վաղվա օրվա համար, մենք այնտեղ թիկունքում ուրիշ կրվի մեջ իրավունք չունենք պարտվելու, որտեղ ընդդեղի հաղթանակները ուշ կտան այլ հաղթանակներ կրելու։ Կյանք ու կռիվը նկարահանվել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ։ Երբ նկարահանումներն ընթանում էին, սկսվեցին ապրիլյան դեպքերը։ Գաղափար ծնվեց նկարահանել ֆիլմի շարունակությունն այս օրերի մասին։ Կյանք ու կռիվ 25 տարի անց անվամբ։ Պրոդյուսերի հավաստման որոշակի մասեր արդեն նկարահանվել են, սակայն դեռ աշխատանք կա անելու տարիներ շարունակ ապրում ու աշխատում ենք արդեն անկախ Հայաստանում, ամբողջ կյանքը մի երազանք ենք փայփայել, որ մի ֆիլմ ստեղծել, սկզբից չգիտեինք էլ դա ֆիլմ կլինի, թե ինչ կլինի, հետո եկանք ֆիլմի ձևաչափին։ Մի բան ստեղծենք, որի միջոցով փորձենք մեր հարգանքի турքը մատուցել եւ ինչու՞ չէ նաեւ անմահացնել այն քաչ տղաների վառ հիշատակը, ովքեր իրենց կյանքի գնով մեր հանկարծության ճանապարհը կերտեցին։ Նշենք, որ նկարահանումների ժամանակ պատերազմական տեսարաններին ժամանակի իրական շունչը փոխանցելու համար կիրառվել է իրական զինտեխնիկա, պայթուցիկներ, ուղղաթիռներ, ծանր տեխնիկա եւ այլ Այդ զինամթերք Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հայ օգնության ֆոնդի պատվիրակությանը։ Հայ առաքելական եկեղեցու ամենաարևելյան թեմի առաջնորդ Հայ օգնության ֆոնդի նախագահ Խարժակ arczepiskopos Բարսեմյանի գլխավորությամբ։ Նախագահը ողջունել է պատվիրակության անդամներին հայրենիքում եւ բարձր գնահատել տարիների վեր սկսած 1988 թվականից հոֆի հայրենանվեր գործունեությունը ինչպես աղետի գոտում, այնպես էլ Հայաստանի բազմաթիվ այլ բնակավայրերում ու Արցախում։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել մեծ նվիրումով իրականացված ծրագրերի համար եւ հանդիպման մասնակիցներին խնդրել իր երախտագիտությունը փոխանցել նաեւ ֆոնդի բոլոր ներկայացուցիչներին, գործընկերներին ու բարերարներին, որոնց օժանդակությամբ իրականություն են դարձել կազմակերպության ծրագրերը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սեյրան Օհանյանն այսօր ընդունել է Լոս Անջելեսի Ուրֆայի հայրենակցական միության երկարամյա ատենապետ ամերիկյան օթուժի վետերան գնդապետ Ջոն Քյոսեյանին։ Նա բարձր է գնահատել Ջոն Քյոսեյանի ցավալած գործունեությունը եւ ներդրած ջանքերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայկական մշակույթը պահպանելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ։ Զրուցակիցները կարևորել են Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում ազգային համախմբման, երիտասարդության շրջանում հայրենասիրության սերմանման, բանակ հասարակություն կապերի ամրապնման ուղղությամբ ջանքերի կենտրոնացումը։ Մարզասերների համար Մոսկվայում ողնարկած Միխայել Տալի 10-րդ մրցաշարի առաջին տուրում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը սպիտակներով խաղաց իսրայելցի Բորիս Գելֆանդի հետ։ Արդեն 36-րդ քայլում գրոսմայստերները համաձայնեցին ոչ ոքի արդյունքի։ Ֆինլանդիայում անցկացված հունահռոմեական ամշամարտի վետերանների աշխարհի առաջնությունում չեմպիոնի տիտղոս է նվաճել 39-ամյա ախուրյանցի ըմբիշ Լևոն Գեղամյանը։ 35-ից 40 տարեկաների 85 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի հավաքականի նախկին անդամը 3 օլիմպիական խաղերի մասնակիցը տարել է 3 հաղթանակ։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտի անկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 12 ցելսիուսը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։